Eh, aspaldiuntan janen eh, ondoan, ibli naiz lanian, eh, lehenik uh, ezaututura uh, unibertsiateko irakasle gisa, izan baitzen ene tesiaren zuzentzailea, eta gero eskualtzen dian, eta bereziki eskualtzen dian, gramatika batzordean, eta gero haren ondoan eskualtzen buruz edarik zer, eh, zer utziko du uh, Jean Ritzeler bezalako pertsona batek uh, Euskal Zendiarekin egindako lanagatik benen pertsona gisa ere Orduan, e, ba, lehenik e, uste dut e, eskualdun guziak zordun gelditzen giela, haren alderat. E, oroz gainetik e, e, egin duen lanagatik, e, ba, akizu behar bada berroita ama urte baino gehiago egona dela hor e, egitura hortan, e, eta urte horietan gehienetan e, kargudun izan da, eh, luzaz izan da lehen dakari orde, eta gero ondotik eskual zein buru, amasei urte, uste dut, eta denbora hortan e, behar bada zu gaztia zira, <clears throat> eta ez dakizu ze e, nolako egoeran zen Euskara orduan Euskalkietan zatikaturik eta eh, artean sikulako gerlak izanik, hitzak nola idatzi bertziren <clears throat> elkarrekin ezin ados emanez, eta hor, eh, sekulako lana egina izan da, zonbait eh, jendek eh, egindutena, mm, behistan dena euskal gizartea berak, izan da eh, horren egile, baina behartzen gidaritza bat, behartzen jakin nundik joan, eta hor eh, eskualtzain batzuk egindute gaitzeko jarraitzeko eta hoien artean biztan dena jan uh, Uh, gero bestalde uh, eh, unibertsiteko irakasle gisa Harek, uh, eh, guai gaur badira, guai aspaldi Euskal Estudioak, bai honan egiten aldirenak, eta uh, eh, jarri txelar uh, universitateko irakasleetan etan hasi zelaik, etzen horrela horrelakorik dena egiten zen bordelen eta eh, eh, bakarrik e, nola goi-goi mailako lanetako sartzen altzen Euskara guai bada e, licentzia bat bada master bat eta badira e, nola ejan unibertsateko ziklo osoaren egiteko ahala eta hori e, berak dezakegu berak bultzatu zuela bide hori, berak zuela ideki, hobeki raiteko, gero ondutik haren uh, jarraikile izan direnak, Jean-Baptiste Orpustan eta Aurelia Arkotxa eh, eh, bide hortan aintzina dira baina harek ideki zuen eta egin zuen bultzada, lehenbiziko bultzada hori. Eta gauza bera ikerketetan ere e, guai bada menturaz jende guziek ez dakite, baina guai bada izkuntza lehizako ikerketa zentro handi bat, bai honan, iker daitzen dena, eta eh, egitura horren lehenbiziko hasia, uh, Jean Ritzelarek egin zuen, eh, gauzak pixka bat bortxaturik, eta irinio batekin maite zuen kontatzia, nola gertatu zen, harek uh, pixka bat, nola erran, engainatu behar da hitz gogorregi da, baina nolako zerbait da, eh, engainatu zituen bordaleko orduko eh, ar, unibertsiateko arduradunak eta zenerezeko jende batzuen laguntzarekin baionan sortzeko eta bordeletik baionarat ekartzeko ikerk, eskal, buruzko ikerketa zentro bat. Eta beraz hor eh, uste dut egitura horiek, zeren eh, importanta da, eh? Jean Ritzelarek ideia hori, gauzak bertiela egituratu. Etziela jenden Eh, zeren gauzak egiten diela sobera jende bati e, josiak, orduan ez dute irauten jende hori joitearekin edo kargoa ustearekin destakertzen dira. Benen, Jean Ritzelarek dituen zeretan gero izan da segida eta indartu dira eta biziki kontentzen eta gauza hori ikusirik. Nola deskribatuko zenuk ezuk, Jean Ritzelar, pertsona? Pertsona. Bakizu eskoldunek ez dugu ez du guai, ez du uh, bai eh, erreiten, barnetik se senditzen dugun, eta iniz gai erriteko, mementoan. Bo be horrekin utziko dugu beraz, ebe eh, hori, e, eh, tasun hori, eta be segidara janen beraz, mire